Hayr dinlar toki bor biz ko'rinur andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir hayr g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi Andalus ilmu sanatni taratgan barcha olamni qaratgan biz uchun Alloh yaratgan bizni mulkdir Andalus ilmu sanatni taratgan barcha olamni qaratgan biz uchun Alloh yaratgan bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Andalusning hokimlar davrini ikkinchi qismini xulosasi shundan iboratki, birinchidan Fransiya mintaqalaridan qo'lga kiritilgan islom yerlariga qo'shilgan yerlar hammasi qo'ldan chiqildi. Ikkinchidan Lyon mamlakati paydo bo'ldi, Lyon. Uchinchidan bu Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihri o'zini tamomiy Umaviylar xilofatidan mustaqil deb e'lon qildi. 4-dan Andalus ichida juda ko'plab inqilobatlar, juda ko'plab inqisomatlar, taqsimotlar vujudga kelib, har bir taqsimot, har bir inqilobchilar o'zini davlatini e'lon qilishlik maqsadida bo'lgan. Va bular hammasi o'zini qabilasi, o'zini nasabi asosida davlat shaklga kirishlikka urinishgan. Beshinchisi juda xatarlisi vujudga kelgan narsa Shomdan kelgan xavorij fikrdagi kishilar Andalusda faoliyat olib bordi va o'shalarga barbarlardan qo'shila boshladi. Bu xavorijlar bilan Yusuf ibn Abdurrahman Fihri o'rtasida juda katta to'qnashuvlar bo'lardi. O'z o'zidan Xavarijlarda aksar qismi barbarlar, Yusuf ibn Abdurrahman al-Fihri qabila bos o'zini qavmiga, ya'ni arab qavmiga mutaassib bo'lgan zolim hokim vali bo'lganligi uchun o'rtasida juda katta to'qnashuv, juda katta ixtilofatlar bo'ldi. Shuning uchun muarrixlar ijmosi bilan yuqorida zikr qilinib o'tgan avomillar sababli Andalusda tamomiy islom yo'q bo'lib ketishligiga yaqin qoldi. Tamomiy islom yo'q bo'lib ketay deganida yuqorida sanab o'tgan avomillar tufayli. Bu narsa o'sha 138-hijriyda bo'lib o'tgan edi. Birinchidan Andalusda tamomiy islom yo'q bo'lib ketishligini sabablari yuqorida zikr qilinib o'tgan bo'lsak, ikkinchidan Umaviylar xilofati 138-hijriyda yiqilgan edi Abbosiylar tomonidan. Lekin Alloh subhanahu va taolo Andalus musulmonlariga bir shaxs bilan minnat qildi. Bu shaxs Abdurrahman ibn Muaviya. Abdurrahman ibn Muaviya bu kishini bilan tanishlikdan oldin Abbosiylarni o'sha davrdagi holatiga bir to'xtalib o'taylik. Abbosiylarni xilofati birodarlar juda ko'plab qonlar evaziga jabr, zulm, sitamni evaziga Abbosiylar xilofati qurilgan. Aytib o'tdik, Abbosiylar Umaviylarni tamomiy qirib tashlagan desak ham bo'ladi. Umaviylardan xilofatga nomzod bo'lgan erkak jinsini hammasini qirgan. Hattoki Umaviylar xilofatida qaysi joylar islom o'lkalariga aylantirilgan bo'lsa, o'sha o'lkalarga tarqab ketgan Umaviylar sulolasidan bo'lgan yosh yigitlarni ham bular qatl qilishgan. Shuning uchun Ahlul Andalus, Andalus musulmonlari bir Alloh subhanahu va taolo tarafidan kattakon ne'matga, kattakon bir adolatli taqvoli robboniy mujohid odamga muhtoj edilar. Alloh subhanahu va taolo Andalus ahliga bergan ne'mat Abdurrahman ibn Muaviyani kirib kelishi edi Andalus yerlariga. Abdurrahman ibn Muaviya ibn Hisham ibn Abdul Malik rahimahulloh Hattoki Abdurrahman ibn Muaviyani Andalus yeriga kirib kelib 138-hijriyni Zulhijja oyida fath qilganligini tushunishligimiz uchun bir oz muddat ortga qaytishligimiz to'g'ri keladi. Bu shaxsni mukammal tanishligimiz mumkin. Abdurrahman ibn Muaviya. Ya'ni 6 yil ortga qaytamiz. Abbosiylar 132-hijriyda aytib o'tdik, Umaviylar xilofatini yiqitishlikka harakat qilishgan. O'sha yilda har bir xilofatga loyiq bo'lgan, nomzod bo'lgan kishilarni Umaviylar sulolasidan bo'lgan qatl qilishgan. Illo bir nechalari qolgan. Umaviylar sulolasining yigitlaridan. Ulardan o'sha ozlarning ichida Abdurrahman ibn Muawiya. Abdurrahman ibn Muawiya 132-hijriyda 19 yoshlik bola edi. Iroqda yashar edi. Uning ukasi ham bor edi. 13 yoshlik Abdurrahman ibn Muawiya bu 19 yoshli yigit Abbosiylar xilofati Abbosiylar tarafidan matlubur ras, ya'ni qidirilayotgan kishi edi. Abdurrahman ibn Muawiya. Va shuningdek ukasi, Abdurrahmanning ukasi Valid ibn Muawiya 13 yoshli bolakay ham matlubur ras Abbosiylar tarafidan qidiruvda bo'lgan bola edi. Chunki bu ham Umaviylar xilofatiga nomzod bo'lishligi mumkin. Bu Hijriy 132-sanada ro'y berayotgan voqea. Kunlardan bir kuni Abdurrahman ibn Muawiya Iroqda turgan vaqtida ko'zida og'riq sababli qorong'u uyda yotar edi. O'sha vaqtda Abbosiylar tarafidan Umayyalar xilofatiga nomzod bo'lgan kishilarni qatl qilishlik buyrug'i bo'lgan edi. Abdurrahman ibn Muawiyani o'g'ilchasi yosh bolakay yig'lab kiradi. Abdurrahman ibn Muawiya o'g'lini yupatishlikka harakat qiladi, lekin odatda yosh bolalar yupanadigan narsalar bilan yupanmaydi, qo'rqqanligidan yig'lab kirgan edi. Abdurrahman ibn Muaviya darhol tashqariga chiqib uyini tashqarisiga nazar tashlasa, qishloqni qora bayroqlar o'ragan. Bildiki bu Abbosiylar. Abbosiylarni bayrog'i qora bayroq edi. Abbosiylar qishloqni bostirib kelgan, qishloqni muhosala qilgan, demak Abdurahmad ibn Muaviya matlubur ras, ya'ni qidirilayotgan kishi. Darhol uyga kiradida ahllarini olmasdan faqatgina o'ziga kerakli molni oladi va ukasi Valid ibn Muaviyani oladida o'sha uydan chiqib ketishadi. Abdurrahman ibn Muaviya va ukasi Valid qochganicha Fırat dengizga kelishadi. Anhor bo'yiga kelgan vaqtida bu yerda ham Abbosiylar tomonidan qo'yilgan askarlar tomonidan muhosarani ko'radida darhol aka-uka Fırat anhoriga o'zlarini otadi. Suzib bir qancha masofa ketgandan keyin Abbosiylar anhor bo'yidan chaqiradi. Kelinglar, sizlarga omonlik beramiz, kelinglar. Abdurrahman ibn Muaviyaning ukasi 13 yoshlik bolakay Valid suzishdan charchagan edi. Qaytishlikka o'ringan vaqtida Abdurrahman ibn Muaviya akasi uka qaytmagin. Bular yolg'on gapiryapti deganida bizga omonlik berdi. Deydida akasiga quloq solmasdan ortga qaytib Anhor qirg'og'iga kelganda Abbosiylar ushlab darhol qatl qilishadi subhanalloh. Abdurrahman ibn Muaviya aytadiki, ko'zimni oldida ukamni qatl qilishgandan keyin suzib Furat anhorini kechib o'tdim. Undan keyin mag'rib tarafga yo'l oldim. Nima uchun Abdurrahman ibn Muaviya mag'ribga ketgan? Sababi Abdurrahman ibn Muaviyani tog'alari mag'ribda edi. Onasi barbarlardan edi. Shuning uchun tog'alari mag'ribda edi. O'sha tarafga yo'l oldi. Mag'ribga kelishligi qissasi juda uzun qissa. Hijozga, Hijozdan Misrga, Misrdan Libiyaga, Libiyadan Mag'ribga o'tganligi. Juda uzun bo'lganligi uchun biz Mag'ribga borganlik haqidagi joyini aytib o'tdik. Subhanalloh, Abdurrahman ibn Muaviya 19 yoshida Mag'ribga tog'alarning oldiga borgan vaqtida Qayravonga u yerda xavorijlardan bo'lgan bir qo'zg'alonchilarga duch keladi. Bu xavorijlar boshlig'i Abdurrahman ibn Habib. Bu Mag'ribdagi xavorijlarni kattasidan bo'lib mutlaq Afrika shimoli xilofatdan mustaqilligini e'lon qilgan edi bular ham. Subhanalloh, Abdurrahman ibn Habib xavorijlarning boshlig'i ham Abdurrahman ibn Muaviyani qatl qilishlikka harakat qildi. Chunki xavorijlar bilan Umaviylar o'rtasida asli ixtilofat bor. Bu ixtilofat xavorijlar kelib chiqish davridan davom etib kelayotgan ixtilof edi. Qachonlik Abdurrahman ibn Muaviya Qayrawan Mag'ribga borganida xavorijlar to'planib, uni qatl qilishlikka harakat qilishdi. Abdurrahman ibn Muaviya bu yerdan ham qochdi. Libiyadagi Barqa degan joyga qochishlikka muvaffaq bo'ladi. O'sha Libiyada Barqa degan joyda 4 yil o'sha yerda turadi. Bu Barqada ham ba'zi bir tog'alari bor edi. O'sha yerda 136-hijriy sanagacha berkingan holatda o'tiradi. Shunda Abdurrahman ibn Muaviyaning yoshi 23 yoshda bo'ladi. Abdurrahman ibn Muawiya o'sha joyda 4 yil bekilgan holatda o'tirganda fikr qiladi. Keling, Abdurrahman ibn Muawiya bilan birga fikr almashaylik. Abdurrahman ibn Muawiya fikr qiladi. Nima qilay? Umrim mobaynida berkingan holatda o'tiraymi yo yana qaydadan o'zimni tiklaymi? Yana qaytadan yangidan islom asosida hayot quraymi? Nima qilay? Agar Abdurrahman ibn Muaviya mashriqda, ya'ni Shomda ko'rinadigan bo'lsa, Abbosiylar qatl qiladi. Agar Afrika shimolida zohir bo'lib ko'rinadigan bo'lsa, xavorijlar qatl qiladi. Nima qiladi endi Abdurrahman ibn Muaviya? Shunday qilib Umaviylar sulolasini qoldiqlari bo'lgan yigitlar qatl qilinsa-yu bu berkinib o'tiradimi? Yoki bo'lmasam urunib ko'radimi? Umaviylar xilofatining yana boshqatdan tiklanishga. Nima qiladi? Tabiiyki, o'z-o'zidan o'sha Abdurrahman ibn Muaviya boshiga pul tikilgan joylar qidirilayotgan joylarga borishlik juda qiyin va haqiqatdan uzoq o'sha yerda Umaviylar xilofatini yana oyoqqa turg'azishlik. Qayerga boradi Abdurrahman ibn Muaviya? fikr qiladida Andalus hayoliga keladi. Chunki Andalus eng qulay joy Abdurrahman ibn Muawiyaga. Xo'p, nima uchun Andalusga boradi? Birinchidan Andalus Abbosiylarga eng uzoq bo'lgan makon. Ikkinchidan Abbosiylar bilan Andalus o'rtasini O'rt yer dengizi ajratib turadi. Shu vaqtda Abbosiylar Andalusga kirib Andalusni bir yog'lik qilishlikka hali erta o'sha davrda. Uchinchidan Andalusdagi holat juda alanga olgan bir tarafdan xavorij fikrdagi odamlar borib o'sha yerda barbarlar ularga qo'shilib xavorijlar oyoqqa turgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan Yusuf ibn Abdurrahman Fihriyga qarshi bo'lgan Andalus musulmonlarni ichida ko'plab qo'zg'olonchilar, ko'plab inqilobatchilar uyg'onganligi. Eslagan bo'lsangiz, Musa ibn Ibn Abdurrahman al-Fihriyni avvalgi bosqichda, ya'ni Andalus musulmonlariga hokim bo'lgan vaqtida qanday ixtilofatlar bo'lganligi va qanday qo'zg'olonchilar oyoqqa turganligini aytib o'tgan edik. O'sha vaqtda ediki, Abdurrahman ibn Muaviya Mag'ribdan Libiya barqoyiga qochgan vaqti edi. Andalus musulmonlari juda-juda nafratlanar edi Yusuf ibn Abdurrahman al fihrida Chunki juda zolim va juda qabila paras mutaassib kishi edi. Shuning uchun bu holatda Abdurrahman ibn Muaviya bu yerga kirib olib, o'sha yerda ish boshlashligi mumkin bo'lgan yagona makon edi. Chunki hamma o'z uz o'zi bilan avora. Agar Andalus diyori Abbosiylarga bay'at bersa, bu yerga kirishlik mutlaq mumkin bo'lmay qoladi. Agar xavorijlarga bay'at bersa ham Andalus ahli bu holatda ham u yerga kirib bo'lmas edi. Demak, eng munosib makon va eng yaxshi oyoqqa turishlik uchun ayni muddao bo'lgan joy. Abdurrahman ibn Muawiya shu fikrni amalga oshirishlikni maqsad qilgandan keyin ishni juda bosqichma-bosqich boshlaydi. Birinchi bo'lib Abdurrahman ibn Muaviya xizmatchisi, xodimi Badrni yuboradi Andalusga. O'sha Andalusdagi voqelikni o'rganishlik uchun. Ikkinchidan Abdurrahman ibn Muaviya hamma islom diyorlardagi Umaviylarga muhabbat qilgan Umaviylarning yaqinlari va Umaviylar sulolasiga, xilofatiga muhabbat qilgan kishilar bilan xatlashadi. Haqiqatan aytishligimiz kerak bir narsani. Insonlarni aksari Umaviylar xilofatini juda-juda yaxshi ko'rishgan. Muaviya ibn Abi Sufyan davridan boshlangan bu muhabbat qo'yishlik Umaviylar xilofatiga. Sababi oddiy. Sababi Umaviylarni xilofatiga tayin qilingan kishilarni aksari hakim kishilar edi. Esingizda bo'lsa, Abdulloh ibn Zubayr darsligimizda Umaviy xilofatini boshlig'i bo'lgan Muaviyat ibn Abi Sufyonni bir gapini aytgan edik. Muaviyat ibn Abi Sufyon radhiyallohu anhu aytgandiki, men insonlar bilan o'rtamda go'yoki bir kichkina ingichka bir qil bor. Insonlar mahkam ushlasa men qo'yib yuboraman, insonlar bo'sh qo'ysa men mahkamroq tortib qo'yaman. Hattoki o'sha narsa uzilib ketmasin va insonlar bilan oramdagi rishta uzilib qolmasin degan. Undan tashqari Umaviylar sulolasi xilofati Umaviylar sulolasining xalifalari insonlarni qalbini kasb qilishlikda, siyosatda, tadbirda, hikmatda, hattoki jihatda juda mashhur edi. Shuning uchun insonlar Umaviylar xilofatiga qattiq muhabbat qo'ygan edi. Hattoki Banu Umayya Umaviylar xilofatiga Andalus ichida ham juda ko'plab muhabbat qilgan kishilar bor edi. Abdurrahman ibn Muaviya bular bilan ham hatlashgan. dan Abdurrahman ibn Muaviya juda zakovat bilan barbarlar bilan ham hatlashadi subhanalloh. Andalus ichidagi barbarlar bilan. Chunki barbarlar o'sha vaqtdagi hokim o'zini mustaqilligini e'lon qilgan Yusuf ibn Abdurrahman Fihri bilan juda qattiq o'rtasida kelishmovchilik bor edi. Abdurrahman ibn Muaviya bu barbarlar bilan hatlashdi. Abdurrahman ibn Muaviya bularni musoada yordamini so'radi. Yordam so'radi bulardan. Andalusga Abdurrahman ibn Muaviya kirsa, bular Abdurrahman ibn Muaviyaga yordam qo'lini cho'zsa. Albatta, askariy jihatdan ko'proq va moddiy va boshqa yordam To'rtinchidan Abdurrahman ibn Muaviya butun dunyodagi Umaviylar sulolasiga tegishli bo'lgan qarindoshlariga xat ulashadi. Ulardan fikr almashadi. Men yaqin orada Andalusga kirmoqchiman. Sizlardan yordam kerak va sizlarni fikringlar va mashvaranglar kerak degan holat bilan xatlashadi. Abdurrahman ibn Muawiya shu yo'sinda fikr almashib, yordam so'rab, musoada so'rab o'z qarindoshlari, yaqinlari va Umaviylar xilofatiga muhabbat qo'ygan kishilar bilan fikr almashib, 2 yil mobaynida kuch to'playdi. 136-hijriy sanadan 138-hijriy sanagacha. Ya'ni tasavvur qiling Abdurrahman ibn Muawiya o'sha davrda 23 yoshda bo'lgan. 136-hijriyda. Hozirgi vaqtimizda endi o'sha oliy o'quv yurtini, ma'had, jamia, universitetni bitirgan vaqti bo'ladi. Lekin Abdurrahman ibn Muawiyani butun dunyo, butun Abbosiylar va xavorijlar bu kishini qatl qilishlikka shaylanib turgan matlubur ra's bo'lib turgan vaqt. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar hayrat omuz ko'p binolar bizni mulkdir Andalus unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf u ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus, g'ayr dillar tortib olgan, bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan, bizni mulkdir Andalus. 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulk durandalus 8 kunda fatih bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulk durandalus Ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz Andalus